Hierdie boodskap het na my gekom oor Damaskus, hoofstad van Aram. Kijk, Damaskus gaan verdwijn. Dit gaan een pijloop word. Die dorpe van Aroer zal verlaten worden. Skape sal in die straten wei. Hulle sal daar lees sonder om bang te wees dat iemand hulle opjaag. Die versterkte steden van Israël zal vernietig worden, en die mag van Damaskus zal tot de einde komen. Die wat oorblijf van Aram, zal men mag Jezus die Israëlieten, sê die Heere, die Almachtige. En door die dag zal Israël verneder worden. Armoede zal die land oorneem. Israël zal zo so verlaten wees soos die graanvelde in die refaam vallei na die is af is. Men van zijn mensen zal oorblij, soos die oorlijven wat in die boonste takken van die boom achterblij na die is. Slechts twee of drie blij in die hoogste takken achter, vier of vijf op die punten van die takken. Zo so sê die Heere, die God van Israël, dan eers sal mensen weer aan hulle skepper denk en respect kry vir die Heilige Een van Israël. Hulle sal nie meer hulle afgoede om hulp vragen of dit aanbid wat hulle met hulle eie hande gemaakt het nie. Hulle sal nooit weer kniel voor hulle asjerabeelde of weer ook brand op die altare wat hulle gemaakt het nie. Daar die dag sal Israëlse toevlugstede verlaten wees, verlaten soos die boswereld wat die inwoners destijds laat vaar het toe die Israëlite die land lang terug binnengeval het. Jy het jou rug gedraai op die God wat jou kan red. Jy het die rots vergeet by wie jy kom skuil. Daarom, al kry jy die beste gewassen en plant jy ingevoerde veneetstokke, al sou jy die dag dadelijk dit wat jy dit geplant het, kan laat groei, en dit laat bod die ochtend dat jy dit plant, zal jou opbrengs niks waard wees. Jou enigste is sal siekte en ongeneeslike smart wees. Kijk, die soldaten van baie nasies storm nader soos golwe wat in die kus breek. Al raas hulle soos branders wat op die strand breek, God zal hulle stil maak. Hulle sal wegvlug soos kaaf wegwaai in die bergwind of soos een tolbos in een storm dwarrel. Die aand nog waag Israël in angst, maar teen sonsopkomst is hulle vijanden vernietig. Dit is die verdiende loon van die vijand wat ons beroof. Dit is die lood van die wat ons besittings plunder.